ասում ենք մեր քաղաքը մաքուր է, բայց այդ մաքրությունը ավելի շատ ապահովում է սանմաքրում կազմակերպությունը, իհարկե դա ձեր կազմակերպության պարտականությունն է, թե մեր քաղաքացիների մաքրասեր լինելն է նաև դրան նպաստում։ Մեծ տարբերություն կա քաղաքում արդեն նույնիսկ մեծ աղբակերները գցելուց բնակիչները հացը առանց չեն գցում աղբակերի մեջ տեղադրում են պատի վրա շարում են։ Իսկ քաղաքի մակրությունը ես հետապահություն եմ նշանակել օրվա օրինակ երկու օտկեսին մարդիկ ճիշտ է առանց իրանց խավատներն հակներ ու կարող նկատածն է քաղաքը ես շատ եմ նկատել փաստորեն աշխատողները որոշ քաղաքացիների փնթիության հետքերը վերացնում են իսկ ինչու եթե առավոտ 7-ին 8-ին դուրս գա քաղաքը այնքան մաքուր ալնում բայց արդեն մի ժամից տեսնում ես ծխախոտի տուփան կա, ծխախոտի կա։ Համայի թափառությունը նշանակվել այդ փողոցներում օրնակազատ։ Հիմնականում կենտրոնական։ Չէ, օրինակ կա, ես չեմ ասում օրվա երկրորդ կեսին։ Օրինակ աչափնյակ, կրկժան թղամասում, ծայրամասերում կա մարդիկ, որ շաբաթ 3 անգամ անցնում են ճանապարհով։ Դա ասֆալտապատ ճանապարհ չի այդ ճանապարհներով անցնելով հավաքում թափած լինի թուղթե թե տոպակներ Փոշիտանող ճանապարհը մինչև գազալոցակը, ասիկ մեր քաղաքի տարածքը, դրը կամ ինչ գծում են այդ ճանապարհին, հիմնականում Ստեփանակերտի ավտոբուսը երթ կա։ Դրանք շատ ժամանակ համաձայն չմասում, որ Ստեփանակերտի պես մաքուր քաղաք չկա։ Կարող է ինչ-որ համատական կարգով իր քաղաքին այդ, բայց մաքրությունը հանրաքաղաքում անելիքներ շատ կա։ Օրինակի ինչ։ Օրինակ նոր արդեն մատումբա Երևանում այդ հիմնարկությունը, այդ ՍՊ-ը։ Պայմանագիր եք արդեն կնքել, մենք հիմնականում ցախավել ավելը։ Գյուղերից էինք բերում։ Հիմա այդ հիմնարկությունը, որ այդ պայմանագիրը կնքված, մի մասը արդեն բերել է, այդ նոր ավելները։ Ինքը դաշտ է պահում, ցանում այդ ավելը։ Մաքուր ավելերը որակով, բացի դրանից փոքր աղբամաններից արդեն պլաստիկ 30-ը բերելա 70-ը պիտի բերի։ Դրանք որտեղ եք տեղադրելու։ Չէ որ դուք բողոքում եք, որ մարդիկ, ասենք, ծխախոտի մնացորդ նետում էին եւ վառվում էր աղբամանը։ Մեր տարածներում կա այնպես օրինակ սեփական տարածներում։ Ավետիք Իսահակյան փողոցում, Լևո, Համբարձումյան, Ուլբաբյան հավաքարարի համար դժվար է դուլը տանել։ Աղբովլի դուլերը։ Անիմները պլաստիկ աղբարկներ։ Հիմնականում հավաքարերները համար է բերած որպես բաժանի քաղաքականներին իրենց գործ ահագին հեշտանում։ Բացի դրանից օրինակ էլի նույն այդ ֆիրմայի միջոցով մենք ցեք ենք բերել արդեն 400 ատրիլետներ։ Ճիշտն ասած, ես շապատորյակների ընթացքում միշտ տիպում էի, որ իրենք խաղատները հակտեն։ Բայց ես զգում էի, որ շոկ է։ Դրա համար արդեն 400 հատ ձերքաբերված։ Համար էս բաժանել մոգավակարարներին, ինչու՞ չէ եւ մեր բանուներին, վարորդներին։ Հիմա երբ դուք պայմանագիր եք կնքել այդ մասնավոր ընկերության հետ, նույն գումարն եք ծախսելու, թե նույն գումարը ծախսելու ենք, ուղղակի նշեմ, որ մեր մոտ գնման ակտերով է ձեր բերվում ավելները։ Հիմա արդեն փոխանցում եմ։ Ինչը ավելի լավ է հիմնարկության համար Պարոն Ավակյան, ես հետևում եմ ԼՂՀ ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերին, շատ են Շմուլ գազից թունավորման դեպքերը։ Անցած ձմռաննել նույն վիճակներ։ Գրանցել ենք աճ դժբախ դեպքերի Շմուլ գազից թունավորության նաև այս տարի 18 թվականին մեր կողմից լուրջ աշխատանքներ է տարվում այդ ուղղության, ստեղծված են խմբեր, որ իրականացնում են եւ ստուգման եւ մաքրման աշխատանքները Հիմնականում Շմոլ գազիստումնավորման դեպքերի պատճառը բնակիչների կողմից փոփոխություններ կատարված անանգույցում, նաև անվորակ գազի կացաների տեղադրումը նաև կան դեպքեր, որ քամուց ժամանակ օգտագործում է գազի կացաները եւ շմող գազը հետ է տալի բնակարանը եւ բնակիչները պետք է իմանան, որ նման դեպքերում չպիտի շահագործվի գազի կացան։ Իհարկե ցանկալի է, որ քամու ուժեղ քամու ժամանակ չօգտագործել գազի կացաները եւ գազի բոլոր սարքերը։ Եղել են մահվան ելքով դեպքեր։ Կոնկրետ բազմաբնակարան շենքերում չի գրանցվել տաստված եւ չի գրանցվելու մենք անելու ենք ամեն ինչ գնել ենք բոլոր սարքերը մասնագետները իրականացնելու են եւ մաքրման եւ ստուգման աշխատանքները մենք իրականացնում ենք ստուգման աշխատանքները բնակիչները չեն աջակցում այդ գործընթացում, խոչընդոտներ է ստեղծվում, մակրման աշխատանքների իրականացնելու ժամանակահատվածում ցանկալի է, որ բնակիչները աջակցություն ցուցաբերեն, կան դեպքեր, որ չեն թույլատրում մեր մասնակիցները մտնեն բնակարան ստուգեն, բարձաբանելով, որ իրենց ծխնելուզները եւ օտապուխչացնեն նորմալ վիճակում են, բայց պարտադիր տարի մեկ անգամ մեր մասնագետը պետք է մտնի եւ ստուգի նախագահի ծրագրով, որով այսօր մենք առաջնում մինչև 20 թվականը, ես համոզված եմ, որ նրանից հետո էլ բնակության համար փոփոխություն չի լինելու, անկախ ինչպիսի իշխանություն են ունենալու։ Բայց կա մի սոցիալական արդարության հիմնավորման անհրաժեշտություն այս ծրագրի շրջանակներում, որ մենք պետք է գնանք։ Միջին խավը սպառում է շատ ավելի քիչ, քան այն խավը, որ ունեւոր է։ Բայց պետությունը փոխհատուցում է ամեն մի սպառված կիլովատի դիմաց։ Եթե որևէ մեկը իր տանը սպառում է կրկնակի երակյալ, դառնում է պետությունից ավելի շատ է օգտվում։ Ունի տանը, չգիտեմ, լողավազան, որը տակացնում է, տան քառակուսի մետրը շատ ավելի մեծ է, քան պահանջվում է։ Եվ այդ առումով ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ պետք է մենք կատարենք, տեսնենք եւ սահմանափակենք մեկ բնակչի աշխով հաշվենք օրինակ համապատասխան քառակուսի մետրը ամենամեծ քառակուսի մետրը եւ տարվա կտրվածքով բոլոր սպառման ծավալները։ Այդ թվում ջրուցում հոսանքով, որ եթե քաղաքացին ունի 4 հոգի են ընտանիքում 100-110 քառակուսի մետր, ամբողջ ինչ պետք է հաշվարկով եւ միայն այդ մասը սուբսիդավորենք, որտեզի պետությունը շռայլության համար եւ ավերսպարողների համար լրացուցիչ չվճարի։ Սա է ցուցալական արտադրության դրամաբանություն։ Բայց դա ուսումնասիրման փուլում է եւ տեսնենք ինչպես է ստացվելու առաջկայում կիրառելու դա։ Սա ընդհանրապես կարծիք է, որը այսօր ուսումնասիրում ենք։ Internationale Marketing ሊወጡ በግላተሮባይን በሳቢሊታታን ተሳስሚታን ሚዛናዊታን ይፋቸው በማህበራዊ ናቸው ኢንፎርሜሽን Thank you. Comisión de Especialistas de las Mismas Actitudes, que se nos hace a las mismas actitudes, de ayudar a las mismas actitudes, a hacer que todas las mismas actitudes, y bien, ahora, además, antes de que se han de hacer, pues más Значит, больше активности смысла Thank you. sesini quero mais que principalmente o impacto de número de especialistas que a gente tem que Mas logo, vou falar nos dois a do futuro, principalmente os Estados Unidos, que a base de relação dos governos que a gente tem fazer transferência de pessoas, a pesquisa de um fazer, a qual grande que da família da produção de relação, grande experiência, e a gente está fazendo isso, e a gente está fazendo isso, performing weapons of offense in the ministry of the people of Geneva, he felt that it was a Gracias. ve hafiften gerektiğini sattığım kaynaklar birer başkanlık kapatılmış yere sunmaktadır. Farklı ve katılım yüklerin çözümlükleri anlat ankarasını zaten bilmesi başlığının sattığını çözümlükleri kutlamamız ilk çözümlükler ve sebepler ve çözümlükleri sunduğunu istiyor.